nuestras clases dominantes han probado siempre que los treballados no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada luita ha de descomencipiar de nuevas, de separada las luitas anteriores. La experiencia colectiva se cacega, las lecciones se sublidan. La historia parís asinas como propiedad privada, donde los suyos amos son los amos de todas las otras cosas. Esta vegada y es posible que se creve o rolde. Rodolfo Walsh. ardor de mil y en cada volen encendre estes mateixos carrers les classes populars contra les de rey les pedres ho recorden quan avui school. emplegaos una trocho vez más a Fendorella que no 101.8 de FM en Radio Topo. remeramos que tenemos un blog que es 3.com aunque punchamos, aunque pinchamos todos nuestros programas. Y a contactar con nosotros y nosotras también puedes escribir a correo fendo.orella.gmail.com y podéis hacer una huella huelladeta en nuestro blog pendorella.wordpress.com En los blogs que ha todo mi compañero también pensamos en nuestros podcasts, así que os programas viejos los podéis trobar, troballe y bueno, güey, güeyto de marzo, y en que y en cara que todos los días han de estar de marzo, vamos a pintar un bel pocket de morau y Stephen Dorella. Como os decía, pues con enchaqueado güeyto de marzo, os leeremos un artículo de Muller y Luenga, reflexions por una Luenga integradera y no sexista. También charlaremos una muller que mientras vivió estuvo muy treballadera y más que más por luenga que lle Lucía Dueso. También entonces leeremos un artículo que hemos quitado de un blog sobre la violencia mediática. Y alrededor del 8 de marzo charlaremos también con una compañera del colectivo Aclau Roya que nos charlará de este febrero feminista que llega rematando ahora y, de la jornada de web de 8 de marzo. Y antes de no principiar con un contenido programa, nos a presentar el disco de Web que lle Zebda, o un nuevo disco suyo Second Tour. una de las tornadas más esperadas y antes de presentar o disco, pues si no os conocéis, vamos a presentar a la colla. Zebda y una colla de música naisida en 1985 por siete músicos naisius y residents de Toloxa, Occitania. A suya música y un mezclayo de diferentes estilos ...y una cereña sabor un Magreb. ...las letras frecuentemente... tractan temas sociales... a su población francesa de países árabes. Por ejemplo, o título suya suya canta Le Brut et l'Odeur, o, Ruido y Aulor, ...y presa un discurso de Jacques Chirac sobre las molestias que los inmigrantes causan a un trabajador francés. Esto zaguero de entre cometas, pero que sí. Sin garra duda, el éxito suyo es tío la Chemis, lo suyo tercer disco, Essence Ordinarie. Zebda y una palabra árabe que significa mantequilla, eh, trigada porque en francés mantequilla se dice beurre, y que suena igual como una parola del árabe que en argot bueno, una parola de un argot francés que significa árabe. En 2003 decidiendo separarse temporalmente a encetar otros proyectos. ...Magic Cherry publicó en 2004 un álbum solenco y en 2005 Mouse y Hakim, Quitón o suyo. Al Altubeiso, cinco añadas después de esta en febrero de 2008, anunció a suya tornada fallait être malin pour apporter de l'eau de moulin avec leurs ailes A su ya de discografía lle feita de cinco discos y agora un seisenos. Nueve, nueve años dimpués de diste Zager treballo en em presentan o seiseno como plegodicitos que yo cinque no estudeo que se diz Second Tour. A la vie, a la mort, frère Jacques, dormez-vous, qu'avez-vous fait durant des son 12 cantas belunas de fiesta y tras más tranquiletas, más maduras. Ya pesan las más de 27 añadas que le van como colla. Un treballo de alto baixo tres cuartaladas de hora que ya acompañado de un videoclip que podéis trobar por internet. O disco salió a carrera pasado 23 de enero y mientras este año van a estar presentando una china internacional que los trae ta marzo esta misma semana ta Barcelona día 6 y Hue Madrid día 8. Pues si dos París hemos escuchado la segunda canta de este treballo se dice Le Dimanche Autour de l'église ya sin cuisarez o mi francés. Le dimanche autour de l'église, avec sous les yeux des valises, arrivent les desperados. La Seat Ibiza chargée de n'importe quoi des objets que t'en veux pas comme cadeau. Ce sont les rois du baratin dès le matin qui vous arrachent de tympans. Ou bien des Roumains en danger ou des Gitans de Carcassonne, ça dépend. Et chacun dit à sa façon, au soleil des contrefaçons, une place jusqu'à midi mais ils font gaffe aux réguliers, qui eux sont servis les premiers. D'ailleurs, ils arrivent à nous dire Y'a autour de mon église et partout, y'a des langues qui se mélangent. Je suis y'a, y'a pas de prénom, y'a que des rouillards qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a autour de mon église et partout, y'a des langues qui se mélangent. Je suis y'a, y'a pas de prénom, y'a que des rouillards ou qui n'est pas l'interprète. Y'a des mecs qu'on dirait qu'ils font ramadan toute l'année, moi j'appelle ça du cador. Ils te vendent du patrimoine, des trucs qu'on jamais vu la douane et des cigarettes d'andor Il y a des filles de tous les quartiers couvertes de la tête aux pieds, même quand c'est la canicule. Vendent des stringos, oui comment, elles disent des sous-vêtements et trouvent pas ça ridicule. De vendre ce qu'elles porteront pas, elles s'ouvriront pas le compas, car suffit pas d'être un garçon encore faut-il être du moule de la grande c'est que ce moule je la connais bien la chanson Y'a autour de mon église et partout Y'a des langues qui se mélangent Je suis Y'a, y'a pas de prénom Y'a que des rouillas Qu'on appelle aussi des trompettes Y'a autour de mon église et partout Y'a des langues qui se mélangent Je suis Y'a, y'a pas de prénom Y'a que des rouillas Ou qui dépassent l'interprète Dans l'église, le vieux gratin vous chante la messe en latin. Dehors, personne n'est contre sauf les Sénégalais du gascon qui parlent avec le mot con. Voudrait qu'on la chante en Wolof. Les Roumaines, même l'air vague, te font regretter une bague. Il faut qu'elle fasse de l'argent, sinon on les astique au détergent. Moi, des jours comme ce jour-là, je me dis, je me sens chez moi parce que c'est une journée banale. Ce jour-là, je me sens pas seul. Putain, qu'est-ce qu'elle prend dans sa gueule L'identité nationale. Y'a autour de mon église et partout, y'a des langues qui se mélangent. Je suis y'a, y'a pas de prénom, que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a autour de mon église et partout, y'a des langues qui se mélangent. Je suis y'a, y'a pas de prénom, y'a que des rouillas, ou qui passé l'interprète. Y'a dans mon église et partout y'a des langues qui se mélangent Je suis Y a pas de prénom, Y'a a que des rouillas, comme appelle aussi des trompettes. Y'a Pues como ya todos hemos dicho, hueito eh, de marzo, Día Internacional de la Mujer Treballadera y con la enchaqueadista Calentata hemos convidado a una compañera del colectivo feminista independentista aragonés, a Clau Roya, tacharranos de las jornadas de febrero feminista que son rematando y la jornada eh, feminista de Hue, de hueito de marzo. Eh, buenas tardes, compañera. Buenas tardes, muchas gracias por haberme convidado aquí con vosotros esta tarde. Soy encantada de compartir este ratet con vosotros. Bueno, íbamos a, a principiar eh, pues fendo, si te parís, una valoración lo que han estado estas jornadas que encara no son rematadas, pero bueno, ya manca un bel par de, actos de Febrero Feminista ¿Qué valoración puede hacer BUSATROS atrás día, a Clau Roya? pues, eh, a verdad que a valoración lle moito buena porque mm, durante todo este mes que lle dende o 3 de febreiro dica o 10 de marzo que, que encara non ha pasado A verdad que a asistencia ha estado pro buena viu a sabelo da actividade, de charradas, de socalces, mesmo borinas Unha, unha mezcolanza de moitas cosas e asistiu pro Prouchen Eh, y un poqueta contar un poco qué cosas han feito y eso, pues decir que que había charradas de memoria feminismo y derecho, por una sexualidad, también había cine y proyecciones. Eh, eh, una charradeta sobre las mujeres en eh, no Sáhara, sobre la mujer zapatista Y después, un cabo de semana o cabo de semana do 18 de febrero estuvo las jornadas das, das mundialitas que ya se facieron la añada pasada y y tenían pro éxito y que, son pues como una mena de, mundial de, de esportes y se fan diferentes juegos y, la verdad que estoy una jornada muy, muy polida. Y eh, más de todo esto, pues, eh, que llevo día 8 de marzo, sí que participaremos en la manifestación, pero desde una vista crítica, porque no somos de acuerdo con el feminismo institucional, a la vez lo que se va a hacer eh, estará un bloque crítico eh, dentro de la manifestación y esperamos y todos esperamos a todas y a todos en eh, entre esta manifestación. Y bueno, que sepas que cara en quedan el par de actividad, porque o día 9 y día, y 10 habrá un taller de autodefensa. Y si no me equivoco, también una actividad más, que porque tengo la chuleta aquí apuntada, o sábado 10 en la ciudad de las bicis, eh, mecánica de bici Tamullés. Sí, sí, sí, sí, creo que sí. Y de tarde es una bici crítica, feminista y nocturna. Sí, una bicifestación a las 10 de la noche. cara podés participar en este febrero feminista. Yo, Javier, que te quería preguntar, no sé cuántas vegadas ha feito ya esto febrero feminista, ya lleva un par de ediciones a lo menos. Sí, está la segunda vegada, ya en la segunda edición. Y mientras pues más de un mes, pues se plena la, ciudad, los movimientos sociales de actividad feministas. Vosotras sois parte de muchos movimientos sociales, todas las personas que organizan o febrero feminista. ¿Creéis que se lle chupindo os movimientos sociales de la vuestra faina, uno más este, en, este tiempo de, de actividad de febrero feminista? Yo cuento que sí, que lo que ha feito una mica o febrero feminista es fer más vistero o feminismo y que todos y todas, porque o feminismo no más ye de también os mensajes han de implicarse a la vez y dentro de los movimientos sociales eh, más que más que estañada o tema está oise o feminismo y los movimientos sociales creyévanos que era importante que achen que se mueven en estos ámbitos eh, para ser cuenta de, estas cosetas. Y yo cuento que esta añada, pues sí que es a la añada pasada también, pero como esta vegada y la segunda edición, la Chen ya lo principiaba con hoy ser mejor, pues se ha plegado en cara más a la Chen y, queremos continuar por este camino. La verdad que sí que hay un clásico ya, cuando plega febrero, pues toda la Chen espera las actividades de febrero feminista y este año pues que ya ha blinkado dos meses, que ha estado un mes y una semana, y eso, a mí me fago que en los vuestros colectivos se veiga de verdad que la vuestra faina tiene un resultado platero. Esto estoy es chana no llegué de un día a pero yo cuento que chinachana sí que ya surgiendo un efecto. Y está la manifestación, como has dicho, había un bloque crítico ¿Viaba el puesto de trobada tal la convocatoria? Eh, sí, no había, no había otro puesto esferena o, o convocado la manifestación ya a la media tal en la Plaza San Miguel, pero sí que se veía a experiencia de bloque crítico con las con las pancartas eh, y una una mica experienciado. Bloque crítico antipatriarcal, mete aquí la chuleta que yo tengo. Y se oye. Yeta marcar que, no, que no, somos de acuerdo con el feminismo institucional y que realmente nosotras creemos en un feminismo que realmente es antipatriarcal. No ye en cierta traza una mica más y esto de hacer un día por la mujer trabajadora y jornadas especiales por las mujeres, ¿no? se suposa ye como reconocer un sistema que las mujeres no son en igualdad, ¿no? O si el día que realmente podamos charlar de feminismo y de que la cosa va de igualdad será un día que no llegamos de celebrar ni jornadas pues de feminismo y movimientos sociales ni de mujer trabajadora, ¿no? ¿Cómo lo veías? Hombre, yo veo que no hay más clista de hacerlo, lo que, lo que se falle por eso, como no había igualdad, lo que se falle fer vistero que esto no pasa, porque ahora muita se creye que como en muchas leyes y que parece que había una igualdad formal, que no una igualdad real, porque no hay lo mismo pues como había una igualdad formal parece que ya se ha conseguido todo. Y y si paras cuenta en Odilladilla se veía que había muchas desigualdades y que mesmo no se cumplen ni las leyes o si se cumplen pues no en lo que ye la sociedad no había una igualdad real a la vez lo que se lo que se con esto, claro, lo, o feminismo disaría de existir o diría que disasen de existir esta mena de cosas, pero como no como no como no se como no había una igualdad, pues hemos de, de meter encima de la mesa que isto a sinas. Me parece que ya no lle Día Internacional de la Mujer trabajadora. ¿no? No, la han cambiado, ahora Día Internacional, de la Mujer, nomás me pague por eso mismo, ¿no? Por lo que por lo que tú decías Bueno, pues con la convocatoria que nos ha hecho la compañera, güey, a la media las en la Plaza San Miguel, adentro de la manifestación, pues buscad o bloque crítico antipatriarcal y así nos, y trobaremos todos y todas pues muchas gracias por haber venido a la, a nuestra, a la miembra, bueno, miembra, <laughs> persona del colectivo Aclorroya Roya y organizadora junto con más Chen de, otros colectivos de este febrero feminista de 2012. Muchas gracias. c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de veine, Pas le moment. Pas le moment. J'ai pas de compagnon et dans la chanson je peine, je peine comme un hérisson qui voit au loin des pas et n'a pas de regret devant la promesse qui était qu'une simagrée. Je suis pas le bon exemple ni le grand Jacques ni le cador ni Georges ni son copain d'abord. Je vous laisse magique à la requête de ans de logique. Moi je fais des rimes qui me consolent, des dessins pour un plat d'occupation du sol. Je chante mais c'est pas la mélopée. Regarde mon micro, se prend pour une épée. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, pas le moment. Je suis pas le x ni le Mahatma. J'attends de voir un peu comme Saint Thomas. S'il n'y a pas d'autre rêve que l'Amérique, j'ai des penchants nettement plus colériques. Je suis pas le commandant costaud. J'ai rien découvert quand j'ai quitté le bateau. Un long voyage m'a laissé là égaré, comme un baillon dans la lucarne des minarets ni la brute, ni le truand. Allez dire à la bête que si je suis le don juan, j'aurai du cœur, si si, un de ces jours, mais que j'ai pas commencé ma chanson d'amour. J'aurai du cœur le jour où je n'attendais plus que c'est pas le moment, c'est pas la peine, pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine, pas le moment, c'est pas la peine, pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine, pas le moment c'est pas l'endroit, c'est pas de peine, pas le moment. le moment ...Pendorella, 101.8 Radio Topo. Y continuando con o de marzo, toximos ayer agora un breu comunicado que ha publicado o, Centro Social Autogestionado a Enrestida. Enrestida Feminista por Igualdad Real. Año par datro, tozos 8 de marzo, surtimos esta carrera ta manifestarnos por la liberación de todas las mujeres en cualquier parte del mundo. Explotadas, ahora más que nunca, gracias a estos retalles capitalistas que fan más pobres a las pobres y más ricas a las ricas, sus mesas a intro de una sociedad patriarcal manullada con esguans de seda de todas las tembas de neoliberalismo, pero nunca no cansas de luchar y de enrestir. No queremos hacer un discurso negativista, ni siquiera panfletario, de vez tampoco no queremos obviar a situación que vivimos muchas mujeres, Lo que queremos es cambiar esto, hacer un poder donde a nuestra vida cutiana, hombres y mujeres libres, en un Aragón libre, estricallar lo establiu. Refusamos a violencia masclista en todas las dembas, no nomás física, sino también psicológica. asfaltadas y actitudes sexistas, remerando a isas que paten estas agresiones ya que al surtirta carrera y probar de cambiar todos esos esmos reaccionarios y masclistas, todo lo que nos rodea que pude a desigualdad en todos los puestos. A revoluciones encipia en una misma, crevando a nuestras cletas y machinarias y as imposadas a la resta. No me cuaca tuya revolución si no puedo bailar en ella. Independencia y socialismo a enrestida. car c'est là-bas qu'on les On m'a dit tu t'égares, on peut les ôter. Mais ce tissu a parfois un goût de liberté. Quand on n'a pas le choix, il peut nous abriter. Égare aux ceux qui croient ces demoiselles. Car corne de ceux qui aiment les gazelles. Égare aux ceux qui croient ces demoiselles. Car corne de ceux qui aiment les gazelles. Y entre esas agressions et esa violencia también se trova la verbal. y charlamos con un texto de María Martín Barranco que argumenta la importancia de emplear un lenguaje inclusivo en aufilo de la, recién informe de la Real Academia Española de la Luenga. Después del informe del académico de la Luenga Ignacio del Bosque, no cual condena los usos no sexistas del lenguaje, se han sucedido a reacciones. Se encieta, por medio de la parola, el aprendizaje do mundo y con él a construcción social do chenero a carga aprendizaje y expectativas diferenciadas y jerarquizadas que asumimos as mujeres y los hombres por o feito de naiser dun un atro sexo. Primero, a nina aprenderá que se endrecen a ella clamando la nina. Por tanto, si siente frases como «Os ninos que rematen pueden salir to patio», remanirá posada en el suyo pupitre, mirándose impaciente o que Fer concluyó aguardando que una frase en femenín lubra as puertas do esto patio. Pero estas frases no gozan plegar nunca y es más probable que a maestra diga en advertir que remata o fulanita, he que os ninos que y rematau. y si continas identificase a la vez, le explicará que cuando dice ninos, se lleva refiriendo también a las ninas. Pero si calle en error de creer que a parola nino concierne por igual a todos los sexos, luego vellera frustrada a suyas ilusiones igualitarias. a hilaridad de suyos compañeros de banda suya man alzada le puede hacer comprender bruscamente que se está un millón no identificasen frases de amena os ninos que quieran ser parte del equipo de fútbol que levanten a man. En casos como este, a maestra goza intervenir recordando «Edito os ninos», debando cual a estupefacta nina pensará «Pero no evadito os ninos?» A nina ha de aprender a su identidad sociolingüística, de renunciar de camino a ella. Remanirá toda su vida frente a una ambigüedad de expresión a la cual rematará Fendo ...con con sentimiento que ocupa un puesto provisional en el idioma, puesto que habrá de ceder amanezca el horizonte discurso un individuo de sexo masculino, si a cual sea especie a la cual pertenezca. ...en cara que la anécdota replegada en 1986 por Montserrat Moreno en Cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela, puede parecer de que a cierto punto divertida, no disa por eso de tener un trasfondo aceto. ...donde antes de nacer, se educa de traza distinta a ninas y ninos, se nombran de traza diferente, se naturaliza a diferencia cultural como resultado artificial de las diferencias biológicas. Un dos argumentos más simples, por no decir fatos, y más feito servir ya que esto siempre ya estaba sinas, Pero si repasamos succintamente esta afirmación, comprobaremos con sorpresa que no se sostiene. Según tes, replegas a la lobera, respective la longa francesa no suyo artículo La lengua, vehículo de pensamiento. Na Mella, a traza masculina no se consideraba prouta dirigirse a hombres y mujeres en los discursos feitos en las plazas públicas. Se decía aquels y aquellas, asinas como todos y todas. Se podía decir alcaldesa en el siglo XIII, comandanta e inventora en el siglo XV, tenienta en el siglo XVI, ciruchana en 1759, más ni menos, la jerarquía que hoy se discute por el empleo de género masculino para designar a las personas de todos los sexos se remonta a un siglo XVII, cuando en 1647 el gramático francés Mauguelas declara que «La traza masculina tiene preponderancia sobre la femenina, en estar más noble. La selección de masculín recomendada por este gramático ni era una decisión neutral ni miraba de estane. Mesmo as propias mulles nos hemos feito y chapamos de nosotras mesmas el masculín, con expresiones como nosatros, un creye, no podemos hacer servir un luengache no sexista mientras no opere a transformación mental, dos exicha nombranos sin dilación. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó a Declaración dos Derechos del Hombre y do Ciudadano. Cuando en 1791 Olympique de Gugués redactó a su declaración dos de la mujer y a ciudadana estío porque las mujeres, que van luchar igual como los hombres ta conseguilos no eran incluidas. A Fagues del siglo XVIII, derechos del hombre no significaba derechos humanos. El resultado, estió a suya acusación por intrigas sediciosas y a muerte en la guillotina en 1793. Más, continuemos. En 1776, cuando Thomas Jefferson escribió All Men Are Creative Equal, se refería, sin ninguna duda, a los hombres y no pasa a las personas. ¿Hubiese día y era dando tinta? y si no, que le pregunten a Elizabeth Cady Stanton, que en 1848 encetó movimiento sufragista en Estados Unidos, con la suya declaración de sentimientos, o declaración de Seneca Falls. En definitiva, bien que we tengamos esa curiosidad clamada masculín genérico, pero, por favor, no emboliquemos historia. Todos los hombres son iguales. Se refiere, güey, y en 1776 a los hombres, el masculín, sin genérico. Ya sin usaréis eh, que me haya costado tanto leer este texto, si lo queréis lo tenéis tened pensado desde ya mismo en nuestro blog. m'en mamba À promettre les barésies sous la là-bas. Moi quand je crois c'est pas je coche À garder les deux mains dans les poches Et pragmatique comme un écossais Moi dans les mains je lis plutôt le passé J'ai vu les mains de mon daron, j'ai pas aimé je me suis dit c'est pas dommage qu'elles se sont abîmées Des sillons, des crevasses et des cornes Comme si elles avaient traversé de oh vivant fâché, vivant fâché, chiche vivant, les me cachés, les mecs cachés, petit conseil à tous les proches, vivant mais vivant, les mains dans les poches. je leur ai promis de la mousse, qu'elle serait parfumée aux amandes douces. Jurez le diable qu'elles seront pas mal loties, jamais elles s'approchent de la cabane à outils. Quand j'ai vu les mains du daron la serrer, saurer, fissurée, toutes les rimes Putain de main, depuis j'ai pas eu envie de savoir ce que vous savez. J'avais promis le dilet de taille, qu'elle finirait en éventail, les doigts de pied les doigts sans attendre le lendemain. Aproveitando día de muller que también y también aprovechando que este domingo se en dos años la muerte de Lucía Dueso, tosimos a leer un artículo que salió publicado o domingo en Arredol. Dos años sin Lucía Dueso. Hue se cumplen dos años la otra chica muerte la polifacética chistabina. Nis Lucía de nació en plan en 1930, aunque vivió dicaos 12 años y aunque creció charrando el aragonés chistavino. A esa edad, Lucía marchó a estudiar al Colegio las Hermanas del Corazón de María de Tamarito de Litera, aunque paró cuenta de que a luenga que ella charraba podía levarle a fero riso y a la marginación. Más tarde van decide cursar magisterio en la Escuela Normal de Huesca, estudios que remata en 1952. Dende a la vez, y de 1992, exercería de maestra en cuantos lugares da geografía aragonesa y da catalana, según te recenta María Pilar Benítez, otra gran mujer trabajadora, en María Moliner y las primeras estudiosas del aragonés y el catalán de Aragón y el artículo publicado en Rolde, Nius Lucía dos Lascort, una vida de mujer ejemplar para el aragonés. Os repalmas de casa de Lucía y eran plenos de regalos dos suyos alumnos y de diplomas de la administración educativa. Así la luita por la dignificación del aragonés principió el curso 1953-54 con compañero de escuela en plan Santiago Román, no programa de fiestas que dedito lugar en que, o que traducción a Ochistavino, Manolo y, An Una década más tarde, en el verano de 1967, Lucía Dueso conocería a Ángel Conte, que taparda a la vez y era profesor en la INSA y pasaba las vacanzas de verano con amigos y familia en plan. Dos, años después la muerte de Lucía, Ángel Conte remera que la conocí poco, en veras, pero charremos mucho. Yo la busqueta que madullase a aprender aragonés e siempre fue generosa en que que en primeras parecía estar muy reservada, y era suya manera de, ser. La suya obra literaria, Conte opina que ya importan mes que mes, el punto de vista lingüístico, pues permitió conocer una modalidad dialectal de, primera de magnitud, en de relación de d'Àngel y Lucía, principio estando lingüística, este conte Conté, junto con Joaquín Ferrer, primo de Lucía, Guillermo en el profesor de latín en Balbastro, tila a que principiase a escribir en aragonés. De feito, el escritor de Alcolea, remera que los poemas que publiqué en Argensola titulados Ayer e fue un pentón definitivo, y viadive que remera especialmente a emoción que sintió cuando leyó Ayer e eh, la admiración que sentía por yo. Damanda conte luciado conte, de Dueso en no de la Fábula Aragonesa y en la década dos tanta, entró en contacto con Francho Nagor y con Rafael Andolf. A este zaguero le entregó un recopilatorio de materiales lingüísticos feitos entre 1966 y 1970, titulado Vocabulario Estudio de la Fabla del Valle de Chistau, plan, y que Andolf fació servir en la confección do suyo diccionario aragonés. Lucía también era una gran conocedora de trachechista vino y tenía mucha indumentaria antiga y a suya sobrina, Maite Ferrer, remera que siempre llevaba entre mans bella cosa dos traches. Lucía vistió con o chipón no que a suyos familiares, sino que a muchos vecinos de plan, y mesmo a el Conte y a Francho Nagore. ni menos, a faceta más conocida de Lucía de Eso era a de escritora, diz Maite Ferrer, a suya sobrina, que le venía de familia. Lucía siempre decía que su padre escribía muy bien y que cuando era luen le escribía cartas, todas para plorar de emoción. Además, Lucía recentaba a Ormino en las chentas familias que cuando ella ya era interna en o colegio de Tamarite de Litera le plegó una carta de su suya hermana Carmen, que vivía en plan. Antes que no dar las cartas a los destinatarios, as monchas las, las le llevan a autorizarlas. Después de leer la carta de Carmen, a Moncha le demandó a Lucía que la leyese en alto tatolo colegio do bien escrita que era. Maite también remera as postaletas con coplas en Chistavino que cada Nadal enviaba Lucía a familias y amigos y que una prima de Lucía, maestra en Balbastro, le lleva los suyos alumnos en que tornaban las vacanzas. El remerar que Lucía es la primera mujer de época actual que escribió en aragonés. Allá le siguió muchas atrás como Rosario Ustariz, Chonaco Escujuela, Victoria Nicolás, Carmen Castán, Ana Tenapuy, María Pilar Benítez... Y es curioso que, encara que sigan muchos más los hombres que escriben en aragonés que las mujeres, y mayor número de mujeres patrimoniales que se deciden a escribir en aragonés que dos hombres. Por esta condición de maestra, de primera escritora en aragonés, desde aquellos testimonios del siglo XVII dana dan Barca de Bolea y e Isabel de Rodas y por así luita por la defensa y dignificación del aragonés, se decidió de dar o nombre ao proyecto de animación cultural en lengua aragonesa que organiza a Dirección General de Política Educativa y e Educación Permanente del Gobierno de Aragón, y que un conjunto de en las que se de una traza lúdica y didáctica contenidos las diferentes áreas curriculares en las que se emplea el aragonés como luenga vehicular de transmisión de conocimientos la e adquisición de las competencias básicas. Gracias a este programa que coordina María Pilar Benítez, millón Millar de niños estudian el aragonés. También lleva suyo nombre el concurso de relatos, de alumnos de Aragonés que se, celebró por primera y única vez en 2010 y en el que participaron alumnos de las escuelas de Aragonés de Otrango, Consejo de Fabla Aragonesa, Ligallo de Fablans y Nogará. Lucía Dueso murió el mismo año en que el gobierno de Aragón aprobó la ley de Luengas. De Lucía Dueso nos quedan web o suyos artículos, poemas y narraciones literarias. Las palabras suyas que, sin saberlo, hemos leído unos poemas y narraciones tan chelconte y y tantos otros que fuesen a parola con ella de tantos otros que, sin saberlo, las habrán cullidas prestadas del diccionario de Rafael Andolz. Pero más que más, güey, cuando fan dos años de que morís a causa de un traumatismo craneoencefálico en Balbastro y pocos días después de que el gobierno de Aragón anunciase a suyas intenciones de, chitar la ley de luengas, ha de quedarnos el de disa muller que con casi 80 años continuaba índoseme a pillar fungos y arañones por los mons la suya aquí al de Chistau. Esa muller que con todo suyo en pento luchó por quitar esta chicota luenga, a suya luenga en Tabán. philosophe en herbe. J'annonce, je peux pas saquer les proverbes. J'explique et j'ai tout le bagou requis. Pourquoi les proverbes me mettent en charpie C'est parce qu'ils posent les cogniers, comme des menottes poignées. Et si je veux m'en éloigner, c'est parce qu'ils viennent du haut du panier. Et je balance mon pavé dans la mare En disant les sentences, y'en a marre Aide-toi car le ciel aidera les autres C'est un conseil qui en un c'est clair Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair ou bien faut que j'éclaire Est-ce que c'est clair pour le gratter Pour moi ça l'est, sinon j'étais Le proverbe à tout pas d'aller les C'est pas d'aller citer qu'on le recrute Mais chez qui mal à qui profite, Qui habite maison Lafitte Pour qui l'hiver c'est de la luge pour les autres, je laisse la météo juge. Ça sert à quoi Et chez soi s'il déçoit La l'évidence, elle va de soi. Qui sème le vent récolte rien du tout. Moi j'en ai semé un peu partout. Le vent va, si un moulin ou un Van entre les mains. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair ou bien faut que j'éclaire Est-ce que c'est clair pour le gratin Pour moi ça l'est, sinon j'éteins. J'ai un proverbe qui me sent du casque. Quand on n'est rien, on rêve d'être monégasque. Pourtant le partage qui le prône, pas les têtes qui portent des couronnes. C'est mon dentiste qui m'a dit, c'est évident, les pauvres n'ont rien à se mettre sous la dent On pas donner plus en raison. Dans leur malheur, le fait qu'ils ont, si l'appétit vient à mangeant, encore faut-il avoir de l'argent Le malheur des uns fait le bonheur d'un seul Qui dit bien pour les autres, tout pour ma gueule Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair ou bien faut que j'éclaire Est-ce que c'est clair pour le gratin Pour moi salé, sinon j'étais Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair ou bien faut que j'éclaire Est-ce que c'est clair pour le gratin Y antimás do 8 de marzo unha atraca calendata terremera este mes que principia allí o 3 de marzo cuando eh, se fa o cabo daño de la masacre de cinco trevallados asesinados por la policía en Vitoria-Gasteiz mientras una asamblea. Eh, tuvimos ayer un texto que ha escrito Chen de, la Asociación 3 de Marzo de Vitoria, aunque charran pues, de o cabo daño de estos feitos y, como no, pues de la memoria histórica, que es una cosa que gozamos de charlar a Soben aquí en Fendorella. 3 de marzo y de dignidad. Pocas calentatas dicen tanto como a do 3 de marzo. A su llamera mención, sin entrar en más detalles, trenca de raso cualquier debate sobre o doble rastreo institucional en o tocan a las víctimas, memoria, justicia o impunidad, las consecuencias de la violencia en Euskal Herria. O relato oficial, reforma franquista que tornó a dictadura en una monarquía democrática, esclata en mil trozos cuando se acucuta al espiello de impunidad que deriva del terrorismo de Estado. Seguimos con lo chica atención o debate redol las víctimas, aunque muchos repiten terne que terne, enderezándose a una determinada sector política que sus movimientos no no son pro. Talmen habríamos de entender que si no hay pro que a Cucha Bercha le reconozca a dolor y sufrimiento generado generado la actividad armada de ETA, los representantes del Estado español no les suposará gran esfuerzo pero esa misma declaración en los mismos términos respective ao reguero de sangre que provocaron a suyas balas en Gasteiz. Istoye, 36 añadas impuestos... Continuamos esperando que admitan a suya responsabilidad, que expresen un reconocimiento público la dolor feita por la policía menada en 1976 por Juan Carlos de Borbón, jefe de Estado, Adias Navarro, presidente del gobierno... ...y Fraga Iribarne, ministro la Gobernación. O gobierno británico han afeito no fue tiempo en Derry por su papel en la masacre de Domingo Sangriento de 1972 y e de ningún de Andalía que de suposar un problema y se chesto ha adullado a la, a la convivencia en el norte de Irlanda. ayora ¿qué es lo que ocurre? Tal menos el gobierno español o a chefatura del Estado no desean enantar en ta un escenario de convivencia en Euskal Herria? Creyemos que la respuesta no más es negativa, sino que el problema es mayor en cara. A nuestro juicio, han concluido que todo su sistema se mantiene a duras penas gracias a la mentira que suposa a suya versión dos feitos. No más vía que una mena de víctimas y como mucho, del exceso o abuso puntual por parte del Estado. Si reconocen a dolor feita en la masacre de Gasteiz, se daría pie a tener que charlar a cientos de casos parellanos y por consiguiente, a violencia del Estado quedaría a la vista en toda la suya grandaria. A fotografía completa, a fotografía completa esfullaría la impunidad que disfrutan todos los criminales, sacaría a la luz que ha existido una continuidad temporal en las vulneraciones de derechos y por tanto, visibilizaría la total injusticia que ha aceptado o sistema político y económico. Por eso insisten en la suya estrategia de mentira e impunidad, como si Achen no supiese lo que ha ocurrido en este país en las zagues décadas. Y en esta línea no hay casualidad en Azaguer vuelta de tuerca ese ejercicio mego de reescribir relato ...a la mirada de suyas necesidad... en Euskal Televista hayan producido una auténtica redición do nodo. En cuenta de represión e impunidad, que se está a traza correcta de definir ...el periodo histórico que prevan de abordar, o producto, aterriza con el título de Transición y Democracia. En este enésimo poder de maquillar a impunidad insisten en todas esas barucas de que ya se sabe perdedor, porque a de la memoria histórica la han perdida en escalería... Hemos contemplado Barafundiaus como en esa serie se afirma literalmente que Xavier Echevarrieta era un asesino a sangre freda, porque mató a un inocente José Pardines en un control rutinario. Les traiciona conciencia con el de rutinario, quitado do manual de Melitón, que encara presidirá a suyas bibliotecas, porque la única rutina son las suyas mentiras de curto recorrido. Ahora prueban de criminalizar a Xavier Echevarrieta, Frente la suya de memoria revolucionaria, sacralizan a un guardia civil franquista a de una dictadura que vulneró sistemáticamente los derechos humanos desde o primer dica zaguerdilla, mientras a lo menos 40 añadas. Una vega de a esbarizar por la costera de 1968, o relato su suya pretendida transición y democracia continua en caída libre de que plegar en la matanza de Gasteiz de 1976. Si un militante que lucha contra el franquismo y e un asesino a sangre freda, no piensen que gasear primero y ametrallar de impuestos una asamblea multitudinaria de traballadores merece las mesmas o mayores consideraciones. O relato en o Neonodo se recenta la siguiente traza. En marzo de 1976, una intervención da policía ocasionó a muerte de cinco dos congregaos. Resumindo, tras ascensores de impunidad, a sinopsi diste convulso período ya a seguinte, eta asesina e Estado ocasiona. Baixo premisa, en una mena de competición de patinache histórico, se afirma literalmente que el terrorismo etarra se entornó en el principal lastre de la transición española. Las causas y las consecuencias se esbafan, eso sí, todo esto se avala con datos es gaus, pero que sí, y ya que el citado medio de comunicación nos recenta que ETA militar, ETA político-militar y los comandos autónomos anticapitalistas remataron con la vida de más de 300 personas entre 1975 y 1982. Y se o plan de comunicación del relato oficial, no más se contabilizan las muertes feitas por acciones de estas organizaciones armadas clandestinas y un auténtico ejercicio de hipocresía amagar realidad de esta traza. En ese periodo, que por razones obvias en marchó a Iruel Cartea, Asociación 3 de Marzo, nos sentimos tan aludidos ante más de comprobar a quién incluyen en esas listas de víctimas de terrorismo, sobre todo habríamos de aportar otras cifras hasta completar a fotografía de lo que ocurrió en este país. En concreto, con los datos de Euskal Memoria, que cualquiera puede consultar y cotizar, entre los citados 1975 y 1982 se produjeron a lo menos eh, a 199 muertes, medio millar de ferius, más de 5.000 detenidos y cientos de torturados con nombre y apellidos, todas ellas víctimas de la violencia del Estado en todas las suyas expresiones y derivadas policiales u de guerra sucia en comisarías, garcholas, controles de carretera y mesmo manifestaciones en la carrera a plena luz del día. Es lo amagan, nosotros lo denunciamos. Por eso administramos una comisión de verdad que responda esclateramente conforme a la legislación internacional en materia de derechos humanos ...y analice las vulneraciones que han feito en Euskal Herria. Si la mayoría social y política de este país comparte o, diagnóstico de que ya es necesario ese mecanismo, se rematará materializando nos podremos generar las condiciones de acceder a la verdad, a justicia y e a reparación con mayúsculas y e afianzar unas garantías de que feitos pasados no tornen a repetirse. este texto ya es escrito por Andoni Chasco y Lander García, que son miembros de Machoa Iru El Cartea. Oui, ou du porc pour en avoir un échantillon. De la vache folle, message en doute, vu les cadavres qui jonchent le long de ma route. Y a-t-il moyen d'en pécho Quelques grammes pour être chaud. Est-ce qu'il faut que j'entre dans une église Que le curé dise, Hakim dit toutes tes bêtises. Je suis prêt pour ça, à prendre ma bécane. Balayer l'escalier du festival de Cannes. Sur salle des cannes. En vérité, on nous trouve ni ça et là. Appelez-le, appelez-le, comme vous voulez. En vérité, on nous trouve ni ça et là. Attamoula, pas kabila, en anglais. En vérité, on nous trouve ni ça et là. Appelez-le, appelez-le, comme vous voulez. En vérité, on nous trouve ni ça et là. Attamoula, patois, kabila, en anglais. Antamoula, en anglais. Le ciment, j'y suis Y ahora continuamos con un texto sobre violencia mediática y violencia silenciosa, o como reflexionar por tú mismo, que pues bueno, parece más que más dedicado a los pacifistas extremos. Eh, y he quitado de un blog que es jsmuchamel.blogspot.com. Mientras estos días encara que llegue un debate continuo cuando surte una importante protesta, ya sea una reivindicación laboral, un movimiento estudiantil o la protesta de un pueblo, como en Grecia, surte famosa polémica sobre la violencia en dichas protestas y la legitimidad del empleo de la misma, a condena más absoluta o refuso más gran, o debate alrededor de ella como si de bella cosa novedosa se tratase, y generándose as reivindicaciones sus razones que le basen a dicho suceso o a existencia de miles de personas que no el empleo de ella. Importa igual, a cuestión ya centralizar el debate en la violencia con sensacionalismo. Antes de no mostrar mi impresión, el debate que quiero abrir he de señalar dos cosas a la CETALS, de que quede clara intencionalidad de este escrito. A primera, ya que puede parecerme contraproducente y empleo la violencia casual y puntual. No arde a Barcelona, como Belún nos quiere ferveller, y que puede perjudicar una protesta colectiva contra los retalles, y también momentáneamente puede servir de munición al enemigo. A segunda ya que a mi percepción y a mi forma de pensar nunca no me va feito el empleo de la violencia en el pasado, fuera de cuando se debe a un derecho de legítima defensa, tanto a rango individual o colectivo. Puedo estar, supuso que también será tuyo caso, la persona más pacífica del mundo, pero si veigo que me van a foter un zumbazo, tal vez no me quede quieto esperando a También vez foto un empentona que trata de abrirme a cabeza, y fai gago yo pas, y champ empentón lleva una violencia, legítima, pero lleva violencia. Tal vez si belun pasa ese momento, veía que Belún empente a Belún, es decir, exercí violencia, sin conocer que antes ha tratado de exercer una violencia mucho mayor contra quien empenta sé precisamente lo que puede suceder cuando en la prensa se analizan cosas como sucesos de Grecia y de Barcelona. Llevamos cinco años de crisis económica, con casi 2.000 personas que se van a la tour cada día en España, con un 51% de Ture juvenil, con 100 de desahucios diarios, con gente que pierde a suya prestación y pasa a marginar a miseria, con un futuro que no existe tan muchos jóvenes, que os solo a futuro y crisis, crisis y más crisis, con otras personas que han confitado una moto que nos han vendido y que muchos hemos aceptado, hasta que agora Toixo a tabasuera basura un día a un otro Con personas personas enormemente informadas que veían como Ixe estudia que se las bella cosa, nunca no plega o ha plegado e lle alinte desturrufase. Esa é realidad realidad social que tenemos. Mientras que Toixo pasa, a estomaga. Se resigna o acepta o suyo destino, Otros optan por tratar de cambiar las cosas, como nos han mostrado o como nos han quiso mostrar. Llevamos muchos años con un discurso, con un discurso. A violencia no hay solución dende prensa, os medios, a escuela, a paz y a camín. Frente a eso tenemos una realidad dos que tienen o poder de, raso distinta a la de resta. Los bancos estiron rescatados con dineros públicos, denguno es responsable de cosa. Denguno é chutgao, Muy al contrario, marcha con una sucosa indemnización. Mientras se retallan a los traballadores, se xampla el poder patronal. Los empresarios tienen al empleado pillado y bien pillado. Ellos no sufren a crisis pero ya que, a més, contrariamente al discurso que nos introducen y nos venden, si fan servir de continua violencia. El único problema es que focos aparta de dita violencia. Los bancos fan servir a violencia quan, impuesta haber estado rescatados con nuestros nostres diners, emplegan dineros diners marcar deuda y fundir países. Mientras talla el crédito que manda tan rona al autónomo y a la tura o treballador, los bancos emplean a violencia con le botín a presumir de esquimens. Los bancos fan servir a violencia con la duya policial, con se desahucia a una familia de casas suyas. Los políticos de este sistema capitalista, en fase de espalde, a servir sin parpaguear a violencia cuando mandan tropas a estripar civiles en Libia, en Irak, en Afganistán, en miles de ocasiones y puestos. Y esos políticos, como en Valencia sucede, emplean a violencia que arruinan a una tierra y además se enriden de suyo pueblo. a servir a violencia cuando coaccionan a profesores por protestar por los Van a servir a violencia cuando envían a la suya policía a abrir a cabeza a manifestantes pacíficos pues chemecamos a otros países. ...tales, a diálogo no lleva una opción, ...mientras que opción que gozan de fer servir lleva violenta. Como violento ya tener a trabajadores sin tu contrato... en condiciones cada vez más indignas. Que le pregunten a un esquefrau que lleva dos años sin trabajar... se acepta que le fotan un zumbazo a cambio de cobrar un jornal de 1200 euros. Se sabrá el que lleva violento que preferirá o primer. Tamás más dicho y ata Tamás de vellelo día a día, a Chen ha preferido fer servir formas pacíficas y legales... Formas correctas o también estomagar... Un año, un atro y un atro Resulta que en una manifestación, de rabia acumulada, de constant mofla, que suposa miseria de cada vegada, más personas, mientras se rescatan bancos, se les inyecta dinés, os desahucios y os retalles, de pagar una crisis que ha generado banqués y sus marionetas políticas, resulta que lle violento que una colla de chen estricalla un banco. Se pregunta Belun dos que condenáis a violencia puntual a cuántas personas estricallao y se bancó? Se plantea Belun o por qué muita chen aplaudía te van dice acto espontáneo de violencia? también lle que moita chen remeraba Hueva viviu nas súas carnes a violencia de dita entidad bancaria. A violencia de un sistema que impuesta arruinate tabatana porque ya tené. No puede fergollo más, nos puede fergollo más, nos puede fergollo menos, pero podemos pelear contra producción y e empleo da violencia, pero que es obvio por moito que muchos no tengan la valura de reconocerlo, ya que nunca nos ese dado esa violencia si no viese a viu na violencia anterior e persistente, vez menos visible, pero no por iso menos dolorosa dixe mesmo sistema financiero. 5 millones de esqueferaos, un millón de desahuciados, miles de pymes ¿Y si no hay violencia, condenar a una generación a vivir sin futuro. xa hay pacifismo, Y tampoco no rei con xeran moitos que, no, fun, no fondo, no de todo desagradable a machen un banco estrecallou por Chenfura, que ya ha a indignación a un costado e he puyado o ronda protesta, como tampouco non en las protestas de Grecia. ese eses esfendiu tú a frontera ese banco, seguro, o mesmo banco que te desahuciara con te quedes en la Ture, a situación irá pior e faiga gollo máis ou faiga gollo menos, a única forma de esfendete levando un pisoteo constant será por mello dunha resposta. Resposta que se sea pacífica como dica agora, pero talmén remate estando menos pacífica. Son moitas as persoas que han perdido o seu presente e tamén o seu futuro. Cosa indica que a sociedade maitín vai gastar máis calmada que no a de UE. Pero convine e Ixa chen ixos traballados, ixos esbaragaus, ixos gañosos, sin chena rematarán, non tenendo cosa, cosa que perder. Habrá perdido todo y que a suyas protestas pacíficas tornan, tornan a estar reprimidas con dureza por la policía. Mientras Chen que ha cometido delitos gravísimos son escoltados y protegidos, de vez que declarados inocentes. Y ahora, como el otro día, muchas personas entenderán con toda la suya crudeza que esta democracia que nos han vendido é una estafa y, sobre todo, un sistema injusto. Un sistema la violencia ya diaria en un sentido, pero que se critica cuando excepcionalmente se emplea en l'atro de la violencia ya constante contra los de de, múltiples formas, de que apregar en encadenar a suyas libertad y a su historia, a su vida. Y en el curso de la historia, nomás más había una forma de liberarse de las cadenas. y no ya estado nunca con flos, con pacifismos huedos con palabrería barata ni con manetas o sol. Nunca no ningún no ha conseguido la libertad suplicándola. Bien claro lo tenieron ya en Francia fa muchos años, también en toda esa sociedad que han trancado de suyas cadenas, en Rusia en 1917, en México en en China, en Cuba, las colonias europeas en los años 50 60, en Vietnam, en Argelia, y así nas asinas. Con eso, remato esta reflexión que me fería yo, esta se debatida. Me hice pensar sobre ello. sont tombés, si je me souviens, dans un trou de mémoire. Ils sont tombés dans l'escalier, c'est pas une boutade. Pour avoir du froid à Voltaire et à la Pléiade. Faut de bien de mèche à pas être pressé. De savoir si le futur ressemblait au passé. se nos remata programa y antes de despedirnos y de Disatos con la Canta traducida, las convocatorias está web y está esta semana. Este cabo de semana en Zaragoza, bueno, Zaragoza será el escenario las jornadas Chufla Chuflaire, Noto y Cierzo, que organizan diferentes entidades culturales y o Concello da Ciudad. Mañana viernes, desde a media hasta 6 en el Centro Cívico Universidad, las asociaciones 20 de Viento, Rebellar, Indumentaria Aragonesa, Bolillera, Teresa Puello Otrango, nogara, Fablans, Malavida y Ovar a Flama mostrarán a suya faina en refirme a la cultura aragonesa. También se irán actuación musical das collas Bucardo, Cachirulos XL, Gordo Bordón, diables de aguerba, Dance de San y y Folk de Calas Nuevo. O sábado de Maitins continuarán las jornadas en los jardins de Taifa Caesar Augusta con actividad dos, más chovenoz, como juegos tradicionales, aragoneses, animaciones y un taller sobre la lengua aragonesa. Estas actividades serán dinamizadas por Scouts Marbore, nogarafa Fablans y angoita, Os que no lo sabáis, os jardins da Taifa Caixaragusta o popular Parque do Trébol. Y también este cabo de semana en Oceseo Kikemur, en la Plaza de la Memoria Histórica, tendremos a una feria de libro, libro anarquista eh, que principiará Maitín viernes y continuará puesto todo el cabo de semana con experiencia actividad. Así es que, pues bueno, todos podéis pasar allí, pues que ya hay actividad todos los días y dos convocatorias hasta anti más de la manifestación que ha dicho nuestra compañera, convocatoria importante, güey a la mella las güey, a la Mellata las en la Plaza San Miguel, bloque crítico anti, antipatriarcal adentro, adentro de la manifestación por Día Internacional de la Mujer. Y después a las hueito un concierto, güey, 8 de marzo, a partir de las hueito, puntualmente, hardcore para minorías, Netweight y Almax, en la Asociación de vecinos Arrebato. Ah, Esperamos que todos haya llegado a cabo o programa de web Para cualquier sugerencia podéis enviarnos un email a fendo.orella.gmail.com Y como siempre, a Maitín ya lo tendréis pensado para que lo pueda baisar u escuchar. Vaya bueno, y llega la semana venida. Y nos despedimos con una canta de Patio Smith que se dice Free Money y que dice asinas. Todas las nois, antes de no marchar toleito, quiero trobar un billete, ganar la lotería, Recullir las perlas de amar sales ao Ocontao y mercar todas las cosas amenistas. Cada nueve y antes de no descansarme otozuelo. tozuelo, veigo los billetes de un dólar tirando alrededor do leito. Sé que son furtados, pero no me trobo mal. Preno los dinés y te merco cosas que nunca no tenías. Significaría moito tallo poder mercar cosas a todas las cosas que amenistas de baldes. Te voy a mercar un avión a reacción. Te a o plano do cobalto, atraviesa la estratosfera y podrás ver los planetas, Y de impuestos tornaremos De talas profundidad, do fa calor, calor de Arabia, Babia, Y de a los campos fredos por anieu. Y vamos a rodar, soñar, rodar, soñar, rodear, cuando soñamos. vamos a soñarlo, ta que Inés sigan de baldes. Todas las nois, antes de ir toleito, leito, trobar un billete, ganar la lotería. Cada noche, antes de no descansarme tu suelo, veo los billetes de un dólar cherando alrededor de mi leito. Significaría mucho tallo. Sé que os nuestros problemas serán ius, cuando soñamos, os dinés se fan de baldes. vamos a soñar hasta que os dinés sigan de baldes. Dinés de Valdés, free money. before I could sleep find a ticket, win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head. Cause dollar bills could swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money. jet streaming, take you through the stratosphere and check out the planet's and tell you down.